Tehát lehet, hogy nekem is le kéne ülnöm Mahometnek. uh, that would be that would be biblical. Úgy lenne biblikus. Uh, today we're going to see Jesus in in Jerusalem teaching. Hát megnézzük, hogy Jézus Jeruzsálemben tanít. And they say. És azt mondják. That uh, it would be customary for the rabbi to sit. Hogy uh, úgy lenne igazi, hogy le kéne üljél, mert rabbik ülve tanítottak. And all you would have to stand up. És akik hallgatták, azok meg mind álltak. So Are you ready? No. <laughs> Készen vagytok? Nem? Jó, akkor vagyok külön. You guys stand up. Üljetek, én megállok. Uh-huh. We're going to uh, we're going to see Jesus in this in John chapter 7. És megnézzük, hogy Jézus milyen volt a János evangélium 7. fejezet alapján. And uh, we're going to try to do the whole chapter. Megpróbáljuk az egész fejezetet végigvenni. Uh, hopefully it won't take more than two hours. Remélhetőleg két óránál tovább fog tartani, legalább. I know, I know says that joke, but... Tudom, hogy mindenki tudja, hogy ez vicc. But that's, uh, that's what it feels like today. De lehet, hogy ez így fog alakulni ma. That there's a lot I'd like to say. Sok mindent kell elmondjak. But I just want to say the things that God wants me to say. De csak azt fogom elmondani, amit Isten szeretne, hogy elmondjak. And I'll tell you what we're, we're gonna do. Elmondom, mit fogunk csinálni. Uh, let me just set up the situation for you. Hadd ismertessem az egész eh, helyzetet számotokra. And then Gergely is going to read the whole chapter. Shane én uh, már tolmács el fogja olvasni az egész fejezetet. And then, and then we'll just kind of uh, look at it in layers. És csak uh, mi úgy nagyjából átvesszük változatosan. We're going to see how people reacted to Jesus. Megnézzük az emberek, hogy reagáltak Jézusra. And we're going to see how, how Jesus uh, composed himself, how he acted in this situation. És megnézzük, hogy Jézus erre hogy reagált ebben a helyzetben. Oké. Okay. jó lesz. Jó lesz. Remélem, hogy jó lesz. Oké. Okay. So, uh, Uh, John chapter 7, verse 1, I'll just, we'll just read this one separately and, and I'll explain where Jesus is in his ministry. Tehát a Jézus uh, János evangélium 7. fejezet első versét azért én felolvasom külön. It says, uh, And after these things, Jesus was walking in Galilee, for he was unwilling to walk in Judea because the Jews were seeking to kill him. Jézus ezután Galilát járta, nem akart ugyanis Judeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Uh, at this point, at, at, this, at the beginning of chapter 7, John brings us to uh, six months before the crucifixion of Jesus. A János Evangélium 5. fejezet azzal kezdődik, hogy János bennünket a Jézus keresztre feszítése előtti hat hónappal korábbi időszakban visz bennünket. And he, he says that uh, for a time period uh, between chapter 6 and chapter 7 there was a time in which Jesus stayed in Galilee. És azt mondja, hogy a János Evangélium 6. fejezete óta eltelt időben, uh, időszakban Jézus Galileában tartózkodott. You can read about this in Mark chapter 7, 8 and 9. És ezt a Márk evangélium a 7. fejezet 8. és 9. verse tárgyalja bővebben. And it's a time period where we see Jesus primarily teaching his disciples. És ebben az időszakban Jézus elsősorban tanítványait tanította. But he was traveling around teaching, but he was primarily spending time with his disciples, knowing that his death was near. Ez alatt is azért tanította a népet, de többnyire inkább a tanítványait tanította, tudva azt, hogy hamarosan meg kell halnia. But if you remember, a few chapters back, Jesus did something in Jerusalem that really made the leaders angry. De ha emlékeztek, akkor Jézus néhány fejezettel korábban csinált Jeruzsálemen egy olyan dolgot, ami a, a népnek a vezetőit nagyon felbőszítette. He healed somebody on the Sabbath day. Valakit meggyógyított szombatnapon. And as we as we look at chapter 7, we're going to see that this is really the the the um, conflict. This is the conflict time period of Jesus' ministry. És ha megnézzük majd a hetedik fejezetben, látjuk, hogy ez Jézusnak a szolgálata során a legkonfliktusosabb, legbalhésabb időszaka. And we're going to see how people react to Jesus. És megnézzük, hogy az emberek hogyan reagáltak Jézusra. And this shouldn't really surprise us, because Jesus said he would bring a division between people. És ez nem kéne meglepő legyen, Jézus maga mondta, hogy ő az emberek közé megosztást fog hozni. Uh, you can't you can't really be um, middle ground with Jesus. Nem lehet Jézussal ö, semleges állásponton tartózkodni. You have to make a decision. Who is Jesus? Tehát döntést kell hozni, hogy ő, kinek tartod őt. And everybody has an opinion. Mindenkinek van véleménye. I've not yet met a person who says, I have no opinion about Jesus. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy nekem Jézus teljesen közömbös, és nincs róla véleményem. Don't know anything about him. Nem tudok róla semmit. I have no opinion about Jesus. Everybody has an opinion about Jesus. Mindenkinek van Jézusról véleménye. He's the most uh, sung about person. Ő a legismertebb uh, személy. You know, just looking at TV, he's the most talked about person. tévét megnézed, akkor őről beszélnek a legtöbbet. You know, the book that speaks about him is the most published book in the world. És a könyv, amely róla beszél a legnagyobb példányszámmal kiadott könyv a világon. Everybody has an opinion about Jesus. Mindenkinek van Jézusról véleménye. It's an important question. Who's Jesus? Egy fontos kérdés, hogy kicsoda Jézus. And uh, you know, toward the end, I'm going to ask you. Have you figured out who Jesus is? <laughs> és téged is meg fogunk kérdezni, hogy ha esetleg elfelejtetted, hogy Jézus kicsoda. Because it may, it's going to make a difference in your life. Na az életedben ez egyáltalán nem mindegy, hogy hogy gondolkozol róla. It's going to make a difference in your eternal life. Az egész örökké valóságban eltöltött életedre hatással van, hogy ki, kinek gondolod őt. So, so here Jesus six months before his crucifixion. Tehát Jézus, Jézus itt most hat hónappal van a keresztfeszítése előtt. And I want you to pay attention as Gergely reads this chapter. És figyeljetek, amikor Gergely ezt a fejezetet felolvassa. It's, it's long, okay? Ez hosszú. I know sometimes when you listen to long things read out loud, you'll start thinking about other things. <laughs> Tehát amikor az ember hosszú dolgokat hallgat, akkor egy idő után a gondolatai el fognak kalandozni. But try, try to pay attention, follow along in your Bible. De próbáld meg a Bibliában te is követni a We're going to see Jesus go up to Jerusalem for the Feast of Tabernacles. Tehát látjuk, hogy Jézus föl fog menni Jeruzsálembe a sátorok ünnepére. And we're going to hear what people say about him. Meglátjuk, hogy az emberek mit mondanak róla. What they try to do to him. Mit próbálnak vele tenni. We're going to hear what he says in his defense. Látjuk, hogy ő mit mond a saját védelmére. And uh, just, just, just take it all in, and we'll try to, we'll try to categorize some things. És ezt akkor figyeljük meg, nézzük meg, és próbáljuk meg akkor a okay. dolgokat. Go, go ahead, Gergely, kiválogatni. The whole, whole chapter. Tehát, Jézus ezután Galileát járta, nem akart ugyanis judában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan is elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertél magad a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett, titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat csuttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont azt mondták, nem az, sőt vezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az, ünnep, ö, már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismereti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem az, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Nem Mózes adta el nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindjárt megütköztök rajta. Mint hogy a körülmetélkedés módosan delt el nektek, nem mint a Mózes-től volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmeteljétek az embert. Ha körülmeteljétek az embert szombaton, hogy ne sértsék, ne sértsék meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyújtottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, amikor eljön, teszett több jelt, mint amennyit ezt tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják előtt. Jézus ekkor így szólt, még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti, sem, ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök közt lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtak, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó napján, ö, nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélektől mondta, lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem, nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá. Csak nem Galileából jön el a Krisztus, nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából és Betlemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember mégis soha nem beszélt, ahogy ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. elítéli az ember, ami törvényünk, mi, mi ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Phew. Thanks. You're welcome. We're going to look first at uh, some ways that um, people reacted to Jesus in a negative way. Először látjuk azt, hogy, vagy megnézzük azt, hogy az emberek hogyan reagáltak Jézusra negatív módon. And I, I, just, I just chose three that um, kiváltottam három módot, ahogy reagáltak az emberek rosszul. I think we can, we can understand. Ezt meg fogjuk látni. One is, one is that uh, people hated Jesus. Egyik fel az embereknek Jézust utálta. Uh, Jesus' claims and his miracles produced hatred in their hearts. Jézusnak a csodái az ő szívükben gyűlöletet hoztak létre. Or maybe it didn't produce hatred, it just allowed hatred to come out. <laughs> Maybe it was lehet, already there. Nem, nem, a, nem ez hozta a, a gyűlöletet létre a szívükben, ez hozta ki a szívükből a már meglévő gyűlöletet. And we're primarily talking about the Jewish leaders at this time. Tehát itt elsősorban a zsidó vezetőkről beszélhetünk. They were so offended that Jesus healed somebody on the Sabbath. <gasps> Nagyon megbotránkoztak Jézus valakit meggyógyított szombatnapon. He's offended Moses and the law. Tehát Jézus ezáltal megtámadta végül is a törvényt, meg Mózesnek a törvényét. He must die. Azért meg kell halnia. And, and we, we read in the, uh, you know, the first verse that they had a plan to kill him. They already had a settled determination to kill Jesus. Első versben már látjuk, hogy már eldöntötték, hogy meg fogják Jézust tölni. Uh, Jesus is, and I'm going to probably say this several times in several ways today, but Jesus' death at Pentecost or at, at uh, Easter, at Passover was not a mistake. Ö, ezt többször el fogom mondani, hogy Jézusnak a húsvéti halála az nem, nem egy véletlen volt. It wasn't something that just like uh, just happened that week where people loved him and then they hated him and killed him. Tehát ez nem úgy történt, hogy az emberek szerették, aztán megutálták, és aztán megölték. But for at least a year, maybe, maybe two years, the Jewish leaders had been paying attention to Jesus and they didn't like what they saw. Hát legalább egy vagy két éven már korábban a zsidó vezetők figyelték Jézust, és gondolkodtak azon valamit kéne vele csinálni. And we see here that they had a plan to kill him. In verse 23, they actually made an attempt to arrest him. They sent the guard to arrest him. És látjuk, hogy nem csak, hogy megtervezték már, meg fogják ölni, hanem 23-as versben már ki is küldtek testőrséget, hogy elfogják. Vagy és a 32-es. 32-es. Yeah. And And we just see that the Jewish leaders, for some reason, hated Jesus. Why do you think they would hate Jesus? És a zsidóvezetők után gyűlölték Jézust. Szerintetek miért gyűlölték Jézust? I would say it's because Jesus offended their own understanding of, of, of glory. Én azt mondanám, hogy azért, mert Jézus végül is megtámadta azt, ahogyan ők a dicsőségről gondolkodtak. Their, their idea of glory was all wrapped up in the law and keeping the law. az ő szemükben Isten dicsősége az a törvénybe volt beleburkolva, és a törvénynek a megtartásába. I keep the law, I'm glorious. Megtartom a törvényt, akkor én dicsőséges vagyok. I have, I have uh, authority over people. Akkor nekem az emberek fölött hatalmam van. People respect me. Az emberek engem elfogadnak. When I walk past, they go, ooh, there goes. Ha végigmegyek az utcán, akkor elismerően fognak rólam nyilatkozni. And, and Jesus just turned over this whole religious system and said, All the glory is my father's. És Jézus ezt az egész vallásos rendszert a fejtetére állította, mikor azt mondta, hogy az dicsőség az ő atyáé. There's no glory in man. És embereknek nincsen dicsőség. At least there's no glory in man that God doesn't give. Vagy maximum akkor, ha Isten ad az embernek dicsőséget. The glory is God's. A dicsőség az Istené. He, he offends their concept of of glory and, and where glory is to be found. És Jézus megtámadta a zsidó vezetőknek a dicsőségről való elképzelését, a dicsőség az mi és az hol található. And so if they could just kill him, és úgy voltak vele, hogyha csak megöljük, they would have their, they would have their power back. akkor visszaáll az ő tekintélyük, helyreáll. The, they would have their glory back. Akkor megint dicsőségesek lesznek. People would listen to them and not Jesus. again. az emberek újra a vezetőkre fognak hallgatni, és nem Jézusra. Another, another way uh, people responded to Jesus in a negative way is in, oh, might I just say that today there are people who hate Jesus. <laughs> Uh, going back to hatred. There are people today who hate Jesus. Tehát nézzük azt, hogy kik azok az emberek, akik ma utálják Jézust. There are people who want, want the name of Jesus to be just forgotten. Tehát vannak emberek, akik szeretnék, hogy Jézusnak a neve egyáltalán ki legyen törülve a történelemből. And uh, I don't know how much of this stuff kind of comes through in Hungarian language, but right now in the English language from England and America, there are philosophers who are very aggressively criticizing Jesus. Tehát vannak a uh, angol száz országokban olyan filozófusok, akik ettentő agresszívan kritizálják Jézust manapság. People like Richard Dawkins and Chris Hitchinson. Különböző filozófusok nevük elhangzott. They're atheists. They're atheists. Ja, ateisták, are. igen. And it used to be 20 years ago that an atheist would just say, uh, I, I don't believe in that, just shut up. 20 évvel <laughs> ezelőtt a ateisták még csak azt mondták, hogy "én ezt nem hiszem el, hagyjál békén. But in our day, atheists are extremely militant. De ma az ateisták már rettentően agresszívak, militánsak, harciasak. And, and they're basically saying that belief in God is, is cause for everything bad in our world. És most már azt mondják, hogy az Istenben vetett hit az egész világon, az összes nyomorúságnak az oka. And then if you believe in the myth that is Jesus, you are dumb. És azt mondják, hogy ha te hiszel Jézusnak a legendájában, mitoszában, akkor te egyszerűen hülye vagy. And uh, not only are you dumb, but you're dangerous. És nem csak, vesz, nem csak ostoba vagy, buta vagy, hülye vagy, hanem veszélyes is ráadásul. You could start a war believing that. <laughs> Tehát <laughs> még képes lenne egy, egy háborút kirobbantani azért, mert te hiszel Jézusban. And, and today there, there are people that definitely, they, they, just, they just want the name of Jesus to be filed away, you know, in history as a myth. Ezek az emberek azt szeretnék, hogy Jézusnak a neve, személye egy vissza lenne téve a történelme, hogy ő valamikor volt, de ez egy legenda, egy mitosz, és nem kell vele foglalkozni. And if you look at their arguments, if you read their books, You listen to their seminars, it's very apparent that, that, that what's driving them is, is hatred. És ha megnézed az ő ö, állításaikat, a, meghallgat, elolvasod a könyveiket, vagy meghallgatod az előadásaikat, akkor látod, hogy az ő motivumok igazából gyűlölet mozgatja. Another way that people responded negatively to Jesus is in mocking him. Másik, ahogy az emberek negatívan viszonyultak Jézushoz, meg most is viszonyulnak, az a gúnyolódás. Gúnyolják őt. Laughing at him. Kinevetik. And we see that actually from his family. És látjuk a családjának a reakcióját, akik így reagáltak erre. In the first few verses. Né, Az első néhány verszakban. His brothers. Testvérei. You know, they, they probably saw a few miracles. Valószínűleg ők láttak néhány csodát. They heard him teach. Hallották őt tanítani. They, they saw his popularity in Galilee. Látták, hogy mennyire népszerű Galileában. But for some reason they thought it it just better to make fun of him and say, ah, Jesus, if you really want to be big, you need to go up to Jerusalem. Tehát valamiért mégis úgy álltak hozzá, hogy így poénkodtak rajta, hogy Jézus, ha híres akarsz lenni, akkor menjél fel Jeruzsálembe. You know, they're, they're not giving Jesus good advice here. nem adta, nem, ez nem jó tanácsként adták Jézusnak ezt a mondatot. They're actually mocking him igazából gúnyolódtak rajta. They're saying, if you think you're such hot stuff. <laughs> Tehát ha úgy gondoltak vele, hogy ha ennyire fontos vagy, akkor, akkor menj Jeruzsálembe. You need to go up to the to the capital city and show yourself and do the miracles there. Menj fel a fővárosba, ott mutasd meg magad, tegyél csodákat. You got such a big mouth around here. <laughs> Tehát itt vidéken könnyen vagy hangos, meg szájú. Go, just go up to Jerusalem and see. Menj föl Jeruzsálembe, és ott, ott mutasd meg, mit tudsz. And here they are mocking him. És látjuk, hogy ők gúnyolódnak rajta. Uh, Psalm 69. I told you I wasn't going to do this, Psalm but Psalm 69. 69. 9. Zsoltár. 7-től 9-ig. Psalm 69, 7 to 9 actually is a bit of a prophecy concerning uh, this very thing. Ez egy kicsit egy profécia is ami pont erre utal előre, hogy gúnyolódni fognak Jézusom. It says, uh, because for thy sake, God's sake, I have borne reproach, dishonor has covered my face, I've become estranged from my brothers and an alien to my mother's sons, for zeal has consumed thy house, or for zeal for thy house has consumed me, and the reproaches of those who reproach thee have fallen on me. from 7 to 9? 7 to 9, yeah. Okay. Ne szégyenkezzenek miattam, akik bennem reménykednek, uram, seregeknek ura. Ne érj alázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izrael istene. Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat, idegennél lettem testvéreim számára, anyám fiai nem sem ismernek rám. That's close enough. <laughs> Ez eléggé levetíti yeah. azt, hogy miről so, van szó. So we see, we see a prophecy, uh, you know, about Jesus that, ah, uh, you know, my brothers will laugh at me. My mother's sons will laugh at me because of, of, of you, God. Tehát ez már megprofétálja azt, hogy Jézusnak a, a saját anyja viccel, viccnek fogja tekinteni őt, meg az ő testvérei is gúnyolódnak rajta. And you can look up Matthew 10. Uh, és Máté Evangélium 10. fejezetében is láthatjuk. In, in a few places, Jesus says, you know, I came to bring a sword to divide people. De mondja Jézus azt, hogy ő kardot fog hozni, hogy az emberek között megosztást okozzon. You know, family members. Családtagok között. Because, like I said at the beginning, you have to make a decision about Jesus. Mert mindenkinek döntést kell hoznia Jézussal kapcsolatban. And I know, I know most of you pretty well, and I know that there's some people here that say, yeah, that's happened in my family. <laughs> És én tudom személyesen néhányatokról, hogy igen, ez konkrétan a családokban megtörténik ez. I trust Jesus. Én hiszek Jézusban, hiszek, bízom benne. My family a családom just picks on me. teljesen kigúnyol. They don't, they don't leave me alone. Nem hagynak emiatt békén. You know, my, my family is now my enemy because of Jesus. A családom az ellenségemé vált Jézus miatt. Some of you experience that. Néhányatok közül ezt megtapasztaljátok. That's not the way a family should be. Tehát a családom nem, nem így kéne működnie valójában. But uh, that's what happens when, when uh, you come to Jesus and your family doesn't. Itt előfordul, hogyha az ember Jézushoz jön. It seems that uh, Jesus offended his brothers, I don't know, their comfort level somehow. Úgy néz ki, hogy Jézus a testvéreinek a, a kényelmét, kényelmi szintjét vagy valahogy megbolygatta ezzel. You know, maybe, maybe because all the people who left Jesus after the feeding of 5,000, maybe they were feeling a bit embarrassed about Jesus. Tehát miután Jézus megetette 5000 embert, lehet, hogy egy kicsit ö, emiatt bosszankodtak, vagy irigyek lettek rá. Because, uh, you know, Yanni taught about this last week, that many people left Jesus after that, when he started saying, I'm the bread of life. Eat my flesh, drink my blood. <laughs> Jani mondta ugye múlt alkalommal, hogy nagyon sokan elhagyták Jézust, amikor beszólt nekik, hogy így egyék az ő testét, az a kenyér, és igyák az ő vérét. So many left him that he even turned to his disciples and said, do you guys want to go too? Annyian elhagyták, hogy még a tanítványt is megkérdezte, hogy ti is el akartok menni. And I can imagine that, that Jesus' brothers saw this and they thought, what a loser. Szóval valószínűleg a Jézusnak a testvérei ezt látva mondták, hogy hát mekkora ö, milyen béna ez a Jézus, hogy így elhajtja maga elől az embereket. I think in Hungarian, at least among the young people, loser is a Hungarian word. Loser. A fiatalok azok ismerik a loser szót, hogy mekkora loser elbetű van a homlokán. <laughs> yeah, okay. You know, they're like, oh, we're so embarrassed by our brother. He was such a, he had such promise, you know? megbotránkoztak rajta a testvérei, hogy hát mekkora ígérete volt neki a szolgálatára vonatkozóan, és mekkora hibát követette a baklő, és ugye hajtotta el ma Things were going so well, but he just, he just couldn't hold on to it. Olyan jó, mert már minden, annyian követték, és csak ezt meg kellett volna tartani, meg kitartani, és hát erre meg elzavarja az embereket haza. And, and now he's the family embarrassment. És valószínűleg a családja miatt megbotránkozott. And so they said, Jesus, just, just go up there, just go up to Jerusalem and Just, azért mondták, hogy Jézus, Menj fel Jeruzsálembe, mutasd meg, hogy mit tudsz. And today, you know, you don't have to look very far and you see people mocking Jesus everywhere. És ma, mai korszakban látjuk, hogy az emberek egész széles a világon mindenhol kunyolódnak Jézusom. They, they mock him as the, you know, the weak, helpless man on the cross. Tehát kinevetik mind a szegény, szerencsétlen ember, akinek nincs segítség a keresztem or the adult man in the baby size, the baby size adult man in his mother's lap. <laughs> Vagy egy ö, kisbaba méretű felnőtt ember a yeah. anyjának az ölében. Oh, that's, that is funny. But that's not Jesus. <laughs> Az végül is vicces, de hát ez nem Jézus valójában. That's not, that's not Jesus. <laughs> Jézus nem ilyen. People mock him all the time. Az emberek folyamatosan kigúnyolják. Uh, many times when I talk to people on the street, I say, uh, "You probably don't know very much about Jesus." Vagy amikor emberekkel beszélgetek az utcán, akkor mindig azt mondom, hogy szerintem nem ismeritek Jézust eléggé. You probably know that he was baby. De azt gondoljátok, hogy ő egy kis gyerek, baba. Because that's Christmas. Mert karácsonykor ugye ez van. Probably know that he died on a cross. Vagy azt tudjátok esetleg, hogy a kereszten meghalt. That's uh, Easter. Mert az, az húsvétkor van. Right? And you probably know that it just, for some reason, it just feels really good to Use his name to curse with. És lehet, hogy kellemes dolog a nevét káromkodásra használni. that's all they know about Jesus, the world. Ezt tudják Jézusról, és kész. Something goes wrong, valami rosszul, vagy akkor, him by using his name. akkor az ő nevét felhasználva gúnyolják és értegetik. Okay, I need, I need to move on, because the, the, the, the clock keeps going. Muszáj folytassam, okay. mert az óra csak there's a, third, there's a third way that, that people negatively respond to Jesus, and that is in criticism. Harmadik mód, ahol Jézushoz, ahogy az emberek Jézussal kapcsolatban negatívan viszonyulnak, az pedig a kritizálása. The, you know, because uh, Jesus offends their intellect. Jézus az embereknek az intellektusát, az elméjét uh, is sérti. You know, how they say this in uh, Oh. In verse 4, 15. 15 vers. What, what university did he, go, did he go to? Milyen egyetembe járt át a Jézus? He, he must not have anything good to say because he's just a peasant from Galilee. Nem tudtak róla semmilyen jó véleményen lenni, mert hát csak egy paraszt Galileából. Do you remember when, when Gergely read this through, how many times it came up that he's from Galilee? Tehát emlékezünk rá, amikor felolvastuk az előbb, hogy hányszor mondták azt, hogy Galileából van. why would we listen to him? Miért kéne hallgatnunk rá? And uh, in verses 25 through 27. Is this not the man? This, these are the, the Jerusalem intellectuals here. itt a All they, all they can do is criticize. okay? csak tudják, más nem so, Isn't this the man they they want to kill? Hát nem az a, vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? Why don't they get him? He's right here. Na, miért nem kapják már? Hát itt van. And they're criticizing the Jewish leaders. They're incompetent. Here he is right here. Why don't they come and get him? És kritizálják a zsidó vezetőket is, hogy hát itt van, hát el lehetne fogni, és mégse kapják el. And then they say, because it's really a simple thing. It's a simple issue. De elég egyszerű dolog, és mégsem képesek Because we know where this man came from. És tudjuk, hogy ez az ember honnan jött. He came from Galilee. Galileából jött. No one ever comes from Galilee. Galileából semmiféle jelentős ember nem jön. You know, so here, here's the intellectual saying, I don't know what's wrong with the leaders. Here he is. They should arrest him. Nem értem, hogy mi a baj a vezetőinkkel. Hát itt van az ember, hát mi nem tudják már elkapni. It's a simple thing. Egyszerű dolog lenne, és mégse kapják el. No prophets ever come from Galilee. Galileából nem jön próféta. Which isn't true. Ami egyébként nem igaz. I forgot, I forgot my list, but Jonah's from Galilee for sure. Például Jónás az a galileai volt. Uh, well, and probably Nahum. Nahum is. Uh, and there's one more. És van még egy proféta. Oh. Ah. But I forgot, because I forgot my list. De elfelejtettem, elmoztam okay. azt a papírt. There, there are a few prophets from Galilee. Tehát van egy pár profita, aki Galileai volt. So, so Jesus just, he, he offends their intellect, their sensibilities. Jézus megsérti az ő intellektusukat, érze, érzéseiket. Because they, they thought, well, if if God's going to give us a Messiah, well, he'll look like us. He'll be smart like us. Mert úgy, úgy vannak vele, hogy ha Isten ad egy profitát, akkor legalább olyan okosnak kell lennie, mint mi. Legalább úgy kéne kinéznie, mint mi, ahogy mi kinézünk. Certainly he would live in my neighborhood. Legalább az én szomszédomnak kéne lennie. He would have gone to my school. Legalább egy iskolába kellett volna járnia velem. And he would have rooted for the same soccer team that I do. És legalább ugyanannak a vodicsapatnak csapatnak kéne drukkolnia, mint aminek én drukkolok. You know, And today, so much there's so much criticism about Jesus. I, you know, it's like it would be hard for me to even talk about, you know, all of it. Tehát ma is rengeteg a kritizálják Jézust, nem is tudom egyáltalán összefoglalni, hogy mennyi mindent mondanak róla. And much of it, like, like these people in Jerusalem, much of the criticism is based on misinformation. És a, itt látjuk, hogy jeruzsálemiaknak a kritikáival kapcsolatban a legtöbb kritika igazából uh, félretáj, tehát rosszul voltak ők uh, tájékoztatva. You know, they, they obviously don't believe the Bible. Tehát hivatalosan nem hittek a Bibliában. Well, I mean, today's critics, they don't believe the Bible. Ja, mai kritikusok nem hisznek a Bibliában. So, um, so they come up with all sorts of things like Jesus went to India. Gyakran mondják azt, hogy Jézus volt járt Indiában. He learned how to heal, you know, from Goa masters or ott whatever. Ott tanult meg guruktól ö, gyógyítani. You know, that he had a wife volt felesége. You know, and they come up with all these things that aren't in the Bible. És minden ilyen dolgok a jönnek, ami a Bibliában nincs is benne. And they criticize him. They say he can't be the son of God. És kritizálják, mondják, hogy nem, lehet, nem is lehet Isten fia. He was just a man like us. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Uh, and they, they criticize every aspect of his life and ministry. Az életének szolgáltanak mindenféle részletét kritizálják. Those weren't real miracles that happened. Vajon igazi csodák voltak, amiket ő tett? His mother wasn't a virgin when he was born. Anya nem volt hűz, mikor született. You, you could just go through everything. Uh, there's actually, <laughs> there's actually uh, uh, something in this in America called the Jesus Seminar. Amit Amerikában ezt úgy hívják, hogy Jézus szeminárium. And and these are actually many of them are pastors and ministers. És sokan ezek közül pásztorok meg egyházi szolgálók. And they get together and they talk about all the things that Jesus didn't say. És összegyűlnek és minden olyasmiről beszélnek, amit Jézus nem is mondott. Their Bible is color coded. Az ő bibliáik színnel vannak jelölve. They say, well, these things he certainly didn't say. Bizonyos dolgok benne vannak, amiket Jézus biztos, hogy nem mondott. Because he wasn't smart enough to say them. Nem, nem, nem mondhatta azt, mert nem volt elég intelligens hozzá. It was his followers who put those words in his mouth. És csak az ő követői tették be azokat a Bibliába. And these things, uh, maybe he said, maybe that he didn't. És ezeket vagy... Uh, there's, there's another category, another color. Maybe he said these, maybe he didn't. Más színe jelölik azokat, amelyeket hát lehet, hogy mondott, de lehet, hogy inkább mégse. And there's actually just a very few things that they, they agree on that Jesus said these things. És van egy pár olyan dolog, amivel kapcsolatban hát egyetértenek, hogy Jézus azt mondta. And, and these are supposed to be Christians. And I know there are priests and ministers here in Hungary who do the same thing with the Bible. És tudom, hogy vannak Magyarországon is ilyen, ilyen lelkészek, akik ezt megteszik a Bibliájukkal. They don't believe that these things were written down by eyewitnesses. És nem el azokat a dolgokat, amelyeket szemtanúk írtak le a And I wish I could, uh, this is something that I, uh, when I, when I talk to people on the street, I talk to a lot about. It's like, how do we know anything? És amikor az emberekkel beszélek az utcán, akkor mindig szóba jön, hogy ezt honnan tudjuk ezeket. Because there's a lot of things we know that we've never seen, right? És van egy csomó dolog, amit úgy tudunk, hogy nem láttuk soha. Because a lot of people say, if I see it, I'll believe it. Mert azt mondják, hogy ha látom, akkor hiszem. But there's actually a lot of things we study in school that we've never seen, but we know. De rengeteg olyasmit tanulunk az iskolában, amit megtanuljuk, de nem is láttuk soha, és mégis elhiszik. And when it comes to things like history, a történelemből. We rely on eyewitness account, don't we? Uh we rely on somebody who saw it, an eyewitness account. Tehát rengeteg dolog azért van benne a történelemben, mert szemtanúk állítják, hogy az úgy volt. We, uh, if we want to know something about World War II, te például a második világháborús eseményekkel kapcsolatban. You wouldn't ask me, I'm not old enough, I wasn't there, right? Nem engem kérdezzel meg, mert én nem voltam ott, nem vagyok elég öreg hozzá. No, you'd find an old man, right? who was, who was a young boy at the time. Keresel egy embert, aki már most idős, de akkor fiatal gyerek volt. Living in Budapest when, when the Nazis were driven out by the Red Army, Budapesten right? lakott, amikor a Vörös Hadsereg kiűzte a nácikat. You just say, what was it like? És akkor őt megkérdezett, hogy az milyen volt, mondja, mesélt. he was an eyewitness. Mert ő, ő szemtanúja volt ennek. The closer somebody was to the event, the more credible they are. És minél közelebb volt az eseményekhez, annál hihetőbb az ő beszámolója. And, and we forget that John was an eyewitness. He was, he was there. He saw it. És János, aki az evangéliumot írta, ő ott volt, tehát ő szemtanúja volt az egésznek. Matthew was an eyewitness. He was there. He saw it. Máté szintén szemtanúja volt ennek. I, I believe Mark, he was also there, at least the final week of Jesus, but he was also good friends of Peter, who was there and saw it. Mark is ott volt, leg, legkésőbb hát a Jézusnak az utolsó hetében, de leg, legalább Péternek jó barátja volt, tehát ő is a tekintető. Luke was the only one who didn't see these things. Egyedül Lukács volt az, aki nem látta ezeket a dolgokat. But he was the most thorough in his investigation. De ő volt a legjobb, legalaposabb, aki kinyomozta végig a dolgokat, he... és megnézte. Luke spent a year or two traveling around interviewing people. Lukács éveket töltött azzal, hogy végigutazta a helyszíneket, és embereket meginterjú volt. He sat down with Mary leült és Máriával is elbeszélgetett. For example, nobody else writes the things about the birth of Jesus like Luke does. Tehát például senki nem írja olyan részletesen le Jézusnak a születését, mint ahogy Lukács leírja. Because Luke sat down with Mary, so how was it? Lukács leült Máriával, Jézusnak az anyjával, és kifaggatta, hogy hogy is voltak a dolgok. I'm a doctor. Are you telling me that you were a virgin? <laughs> Lukács, mint doktor, megkérdezte át, hogy tényleg szűz voltál, amikor Jézus you know, született. So he, he, he did his research. Tehát megtett, meg, végrehajtott ezt a kutatást. And the, these documents are, are, are, are credible. És ezek a dokumentumok, ezek uh, hitelesek. Okay. I don't... So, so people responded here in chapter 7, one of the most uh, a chapter that has some of the biggest conflict in it. They respond to them in negative ways. Hát a hetes fejezetben a legnagyobb konfliktusokat az okozta, amikor negatívan reagáltak az emberek Jézusra. They, they hate him, they want to kill him, they mock him, they criticize him. Gyűlölték, meg akarták ölni, nevettek rajta, kritizálták. Okay, so what, what's the big deal about Jesus? Why, why are they acting so violently toward him? És mi az oka annak, hogy ennyire agresszívan reagáltak Jézusra az emberek? First and foremost, he claims to be God. He claims to be one with the Father. legelső azt, hogy Istenre tartotta magát, azt mondta magáról, hogy az atyával egy. And that's a big problem for the Jews. So a zsidó számára nagy probléma. But I, I just want to look at a few things that we get from this from this uh, this chapter. Jesus had a plan. Nézzünk meg egy másik pár dolgot ebben a fejezetben. Jézusnak volt egy terve. Uh, in, ver, in, in verse 16 he says, it's not my plan, but it's it's Him who sent me. It's, it's the Father's plan. 16-os versben, hogy ez nem az én tervem, hanem annak a terve, aki engem küldött, az atyának a terve. I'm one with the Father. Atyával egy vagyok. He sent me on a mission. Ő küldött engem el erre a szolgálatra. My message is not mine, it's his. Az én üzenetem nem az enyém, hanem az atyáé. So if you have a problem with my message, it's not a problem with me, it's a problem with God. Az üzenetem nem tetszik, akkor Istennel van bajotok, nem velem. Now ah, that's, a, that's a big problem if you're a Jewish leader, right? Tehát they, they claim to be the mouthpiece of God. Mert ők tartották magukat azt, hogy ők Istennek a küldöttei. Another thing we see Jesus that he was on time. He Jézus, was on time. Jézus pontos volt. He told his brothers, my time is not fully come yet. Mondta testvérének, hogy az én időm még nem jött el teljesen. In verse 30 it says they attempted to arrest him, they attempted to grab him. 30-as vers, el akarták fogni, But they couldn't, de nem tudták megtenni, his time hadn't come yet. mert nem jött még rá az ideje. You can just imagine just the frustration of the people uh, who hated Jesus. Milyen csalódottság az embereknek, akik utálták őt, hogy nem tudják elfogni. They, they want to get him, but they just can't. I don't know what it was, but they just couldn't do it. El akarták fogni, de egyszerűen nem tudom, hogy hogyan volt ez, de nem tudták elfogni mégse. Hiába akarták. You know, did he just disappear, or did he just, you know, nem tudjuk, hogy csak was, eltűnt-e egyszerűen előlük, vagy hogy volt ez, de nem tudták elfogni. But the, the point is that it wasn't his time. Egyszerűen nem volt még itt az ideje, hogy elfogják. It didn't matter if they put bombs all around the, you know, Jerusalem and you know, detonated them all at the same time. He wouldn't have died megtehették volna, az egész Jeruzsálemet a telepakölják bombákkal, felrobbantják az egészet, és Jézus akkor se halt volna meg. Because it wasn't his time. Mert nem volt még itt az ideje. He, he had a plan. Volt egy terve. And the other thing we see about Jesus is he's got all his facts straight. His facts. He knows the truth. A másik pedig, hogy Jézusnak voltak különböző állításai, hogy ő tudta az igazságot. He knows wh- where he's from. Tudta, hogy ő honnan jön. He's not really from Galilee. Hogy nem is Galilából valójában. He's not really even from Bethlehem. Hanem ő Bethlehemből. He's, he's from the Father. No, no, az He's not really ja, from se, Bethlehem. Nem, de Bethlehemből se. But igen. he's from the Father. hanem ő az atyától jött. He's got all the facts straight. He knows exactly who he is. Tehát ő hajszál pontosan tudta, hogy ő kicsoda. And I just want to direct your attention to one particular verse, verse 17, which I think is really incredible. 17-es vers. It says, if any man is willing to do his will, he shall know the teaching whether it is from God or whether I speak of myself. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy az vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. See, Jesus says, if you want to know the truth about me, Just obey. <laughs> Tehát azt mondta Jézus, hogy ha akarjátok az igazságot tudni rólam, akkor csak engedelmeskedjetek. Just obey the, the, the word of God. Isten igéjét fogadjátok el. Then you would know. Akkor tudni fogjátok az igazságot. Most time people want the other way. They want to know before they obey. Emberek általában fordítva akarják csinálni, először szeretnék tudni, aztán engedelmeskedni. So tell me again, why is it that I need to um, uh, Why is it that I need to love my wife? <laughs> Mondd el például nekem, hogy miért is kell a feleségemet szeretnem. And we could come up with, with all sorts of arguments. Well, you should love your wife because of this and this. És akkor elkezdhetnénk ezzel kapcsolatban vitatkozni, hogy azért kell szeretned, mert azért meg azért? But, but, but somebody really won't know why until they actually do it. De vannak, akik nem akarják ezt annyira tudni, egyszerűen csak megteszik. See, the, the Bible is a book that we can't really understand until we obey it és sok olyan könyve van a Bibliának, amit addig nem értünk meg, míg nem, meg nem cselekedjük. Have you experienced this? Tapasztaltátok már ezt? We were like, I don't know, why should I give a, uh, a portion of my income to the church? Például Why should I tithe? Miért kéne a bejételeimnek egy részét a egyháznak, a gyülekezetnek adnom? Miért kéne tizedet fizessek? I mean, it's my money, I worked for it. Az én dolgoztam meg ezért a pénzért. And you know, we could come up with all sorts of arguments. Well, because of this and because of that. És elkezdhetjük magyarázni, hogy ezért, meg azért, meg azért. But the truth is, you won't be fully convinced until you do it. az igazság az, hogy amíg nem teszed meg, addig nem fogod megérteni. If you obey the word when it talks about being generous, then you'll realize, oh, this is good and right. Addig nem fogod megérteni az igét, hogy miért kell nagy lelkűnek right? adakozónak lenni, amíg meg ennek nem kezded el csinálni. The other thing we see about Jesus is that He's, he's righteous in his judgments. És mondta, hogy az Jézus az igazsága az ő ítéleteiből származik. Verse 24 it says, uh, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. 24-es vers, ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. See, the, the Jewish leaders were judging all according to appearances. Tehát a zsidó vezetők azok általában a embereket a megjelenésük alapján, az ő tapasztalataik alapján ítélték meg. But Jesus' judgments weren't based on appearances. De Jézusnak a ö, ítélete nem az, az alapján, nem a látszat szerint volt, hanem igazság szerint. He, he can see right through people. He knows what's in their heart. Mert ő átlátta az embereket, ismerte a szívüket. Verses 33 and 34. 33-as, 34-es vers. Jesus says, I'm going to go away to the one, back to the one who sent me. And when you look for me, you won't find me. Jézus akkor így szólt, még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert attól, ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Uh, Jesus has a plan. It's the Father's plan. Jézusnak volt egy terve, ami a terve volt igazából. The plan has timing. He's on time. A tervnek volt egy időzítés, egy menetrendje. He's got all the facts and the judgments right. Ő mm, tudta az igazságot az ítélethez. And here he says, my plan has, an, it has, a, it has a goal. És mondja, hogy a tervének van egy célja. I am going to be killed by the Jewish leaders. A zsidó vezetők engem meg fognak ölni. Not today. <laughs> Nem most. But I will be killed. De meg fognak ölni. It wasn't a mistake that Jesus was killed on the cross. Nem véletlenül Jézus keresztre feszítették. He gave his life. Az ő életét adta so that his blood would cleanse us. Hogy a vére megtisztítson bennünket. The clock goes faster when you're standing here than does there. Az óra gyorsabban megy, ha itt állsz, és nem ott ülsz a helyeden. Doesn't it? Nem? Yeah. Igaz? You probably guys going, when is he going to get done? He's been talking for ha ott ülsz, akkor mindig azt mondod, mikor lesz már vége, ilyen sokat beszél. And I'm up here going like, oh, I can't say that, I can't say this. Ha ide állok, akkor meg, hát nem tudom, ezt sem, azt sem, azt sem tudom elmondani, mert nincs rá idő. Well, let's look at a few ways that people responded positively to Jesus. Nézzük meg, hogy az emberek hogyan reagáltak egy pozitívan pár esetben Jézusra. Verse 46. 46-os vers. The guards that were sent to arrest Jesus a szolgák, akiket kiküldtek, hogy elfogják Jézust. Come back to the leaders and they say, never did a man speak this way. Visszamentek a vezetőkhöz, és mondták, hogy ember még itt soha nem beszélt, ahogy a nő. You can just, you can just imagine, you know? El tudod csak képzelni. You know, the police officers go to arrest Jesus. Jézushoz, hogy elfogja. And, and they start to listen to him. És elkezdi hallgatni Jézusnak a tanítását. And it's, it's like, they, <laughs> like they're in a trance. They're just like, wow. És szinte transzba esik, hogy hú. And they, maybe they even forget why they went. Elfelejti, miért is küldték ki. And they're, just, and they're just hearing the words of God and they're going, wow. Hallja Isten szavát, és teljesen el van képedve. You know, and then Jesus finishes his teaching. Jézus befejezi a tanítását. They go like, wow. A rendőr what, meg csak hogy néz. What are we doing here? Miért is jöttünk ide? Let's go back. Menj, menjünk haza. And the Jewish leaders say, well, where is he? Didn't we send you to get him? A vezetők meg számon kérik, hogy hát hol van az ember, akit el kell volna fogni, hát nem azért küldtünk, hogy elfogjátok? We just couldn't do it. Nem tudjuk elfogni, bocs. Nobody speaks like he does. Senki nem beszél úgy, ahogy ő beszél. Why? És miért? Why is this true? Miért igaz ez? Jesus spoke from a position of authority. Tehát Jézus ö, hatalommal, erővel beszélt. This comes up several times in the gospel. Az evangéliumokban többször is említésre kerül. That people say, boy, this guy doesn't teach like the other rabbis. Az emberek mondják, hogy ez az ember nem úgy beszél, mint a többi rabbi. Because the rabbis were about four layers removed from the scriptures. I'll explain. See, there's the Word of God, there's the Bible, the Torah. Tehát van a Biblia, más yeah. írok, hívják, hogy Tóra. And then in the times of Jesus there were there were the common commentaries on the Torah. És az, ehhez írtak rengeteg kommentárt a rabbik évvezetek során. And then and then there were the rabbis who would uh, quote the commentaries. És a rabbik ezeket a kommentárokat, hozzáfűzéseket idézték. And and that's how they would teach. És így tanították a Bibliát. I think there's some pastors today, this morning, who are in pulpits probably teaching this way. És uh, biztos vannak olyan lelkészek, akik ma is így tanítanak. So and so said this. Hogy a, a bizonyos, bizonyos ígéről XY ezt mondta, hogy szerinte ez így van, szerinte ezt úgy kell érteni. Uh-huh. And they just talk about human's opinion. about human opinion, about the Bible. Egy idő után a, maga a bibliai szöveg elveszett az emberi vélemények között. But Jesus spoke from a position of authority. Jézus olyan ö, pozícióból beszél, mint akinek hatalma ereje van. God says. Isten azt mondja, hogy kettős pont. And that, and that caused these guards to be uh, awestruck. Just és emiatt voltak ezek a ö, szolgák lenyűgöző, akiknek el kellett volna fognia őt. And if you're, going, if you're going to be awestruck, at somebody. Be awestruck at Jesus. That's a good thing. Tehát ha szeretné, szeretnéd, hogy valaki lenyűgözzön, akkor legjobb, hogy Jézus nyűgöz le téged. Yeah. Let his words strike you. Hadd, hogy az ő szavai bevágjanak. Yeah. Let his words enrapture you, capture your imagination. Hadd, hogy a szavai azok ö, fogságba ejtsenek téged. Lenyűgözzenek. Uh, verse 50 and 51 we see that Nicodemus has has a positive response to Jesus. He tries to defend him. 50, 51-es verszakban Nikodémus látjuk, hogy neki is Jézusról pozitív véleménye volt. He says, well, go ahead and read 1551. 50-51-es. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. elítéli az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. So Nicodemus says to the says to his uh, Jewish leader buddies, tehát ő mondja a zsidó vezető társainak, hogy ő is az volt. Wait, wait a minute, let's not be so quick. Hogy kicsit várjunk, ne akarjátok ennyire gyorsan letartóztatni. And he attempts to actually defend Jesus. Megpróbál Jézus megvédeni. And we don't know if at this time Nicodemus fully believes in Jesus. Nem tudjuk még, hogy akkor Nicodemus teljesen hitte már Jézusban. But it seems that if not now, that later he certainly does. De úgy tűnik, hogy ha most nem is, de később biztos, hogy elkezdett benne hinni. For otherwise, we wouldn't know anything about this conversation. Mert különben nem lett volna leírva ez a beszélgetés. Does that make sense? Az érthető? So I think Nicodemus is kind of he's he's being drawn toward Jesus. Nicodemus itt már Jézus vonza. And he says, "Wait a minute, do we really have to kill him? Has he done anything wrong?" És mondja, hogy hát nem biztos, hogy meg kéne jöjjük, hát tett valami rosszat. But I believe Nicodemus saw, saw the, the resurrected Jesus and, and put his faith and trust in him. Tehát valószínűleg Nikodémus látta magában a lelki személy előtt a feltámadt Jézust, és hit benne. And he sat down with John one day and he says, This is what the guys were talking about. <laughs> és elmondta Jánosnak, amikor az evangéliumot írta, hogy hát tudod, annak idején ezt beszélgették a farizeusok Jézusról. And I tried to talk sense into them. I tried to talk them out of killing Jesus. és megpróbáltam őket meggyőzni, hogy ne öljék meg Jézust. But they didn't listen. Nem hallgattak rám. Why did, why did Nicodemus uh, try to defend Jesus? És miért próbálta Nikodémus Jézust megvédeni? I believe it's because Nicodemus saw that Jesus was a righteous man. Szerintem azért, mert Nikodémus látta, hogy Jézus az egy igaz ember. There's no one who's more righteous than Jesus. Nem volt senki igazabb nála. And Nicodemus saw that. És Nikodémus ezt látta. Uh, verse 31. 31-es vers. Says, oh, maybe I wrote that down wrong. No, 21, I'm sorry. 21-es, bocsánat. No, no, 31. Nem, mégis 31. Yeah, it says some of the multitude believed in him. Sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták. Because some were saying, when the Christ comes, will he do greater things than this? A Krisztus, amikor eljön, tesz több ját, mint amennyit ezt tett. See, there were some people that had heard about the miracles, had heard the teaching, and said, I, I can't imagine the Messiah doing greater things than these. És némelyek, akik hallották a tanítását, látták a csodáit, azt mondták, hogy hát nem gondolom, hogy a messiás eljönne, akkor több csodát tenne, mint ő. I I that this is the one we've been for. Tehát én szerintem ő az, akire várunk. And Jesus said that's a good thing. És azt mondta Jézus, hogy ez egy jó dolog. Like uh, I think it's in chapter 5 he says, you know if you don't don't believe the the testimony of scripture about me, then at least believe the miracles. <laughs> Jézus mondta 5. fejezetben, hogy ha nem hiszitek el a, az igé, Bibliának a, a, az állításait rólam, akkor legalább a csodáknak higgyetek. Let the miracles be testimony to you that what I say is true. Akkor legalább a csodát győzzenek meg arra, hogy amit én mondok, az igaz. And here we have people who respond to Jesus in belief. És itt látjuk, hogy többen Jézusra hitben reagáltak, hittel reagáltak. So we see here the conflict. Látjuk itt a konfliktust. And I tried to try to talk through things like this because there's two sides to a conflict, right? És itt megpróbáltuk ugye ismertetni a konfliktusnak a két, minden konfliktusnak két oldala van. There's the negative side. Vagy negatív oldal. And then there's the middle. And who's in the middle? It's Jesus. És van valaki középen, itt most középen éppen Jézus van. And then there's the positive side. És van egy pozitív oldal is. But Jesus is in the middle. Jézus középen van. It's all about Jesus. What they believe about Jesus. Tehát itt az egész arról szól, hogy Jézusról ők mit gondoltak, mit hittek. Is he really the one? Ő tényleg a megváltó-e? It's important to have this settled ez fontos, in your hearts now. Fontos a szívünkben is ezt most tisztázni, hogy minek, minek gondoljuk őt. Because, like I said at the beginning, there's a lot of, there's a lot of speculation about Jesus. tudjuk, az elején is mondtuk már, hogy rengeteg spekuláció van vele kapcsolatban. Lots of uh, opinions about Jesus. Rengeteg vélemény kering róla. Oh, he was a good teacher. Jó tanító volt. He was a nice guy. Hmm, jó ember volt. He was a, a thief. He was a con artist. Tolvaj volt. Aha, uh-huh. he was just trying to gain popularity megpróbált népszerűséget hajhászni. Megpróbált az embereket kihasználni. For his Saját érdekeinek. He was, he was a myth. He was like Santa Claus. Mitosz volt az esetleg, úgy, mint Mikulás. Yeah. Or the Easter Bunny. Ő volt a húsvéti nyuszi. But from the time of Jesus, people who saw him, there have been a continual testimony of people who say, no, he's the son of God, he's the Christ. Jézus korában éltek olyan emberek, akik szemtanúként állítják, hogy nem, ő Istennek a fia volt. And for those people, Jesus has offered eternal life. Sőt, számukra Jézus örök életet kínált fel. And uh, we're gonna we're gonna look at just three more verses before we close. És mielőtt befejezzük, már csak három verset nézünk And meg. We're gonna see what it is that Jesus offers to those who believe in him. Hogy mi az, amit Jézus felajánlott azoknak, akik, e- akik hisznek benne. And I wanted to spend about an hour talking about these verses, but I'm not going to be able to. És szerettem volna egy órát beszélni erről a versekről, de hát nem lehet sajnos. Verse 37. 37-es vers. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood up and cried. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. This is the Feast of Tabernacles. Ez a sátorok ünnepe. This feast took place in the fall. Ez ősszel volt az ünnep. And it kind of had two purposes. Ennek két célja volt. One, to remember God's provision and leading them in the wilderness. Az egyik az ő, Istennek az ellátása, amikor őket a pusztában vezette. It was also a bit of a harvest festival, festival for them. Valamint egy kicsit ez egy ilyen aratási ünnep is volt. And the last day of the festival was a special day. Az ünnep utolsó napja volt egy speciális nagy nap. And uh, it was unclear to me in doing research whether they did it on the last day or they didn't. But throughout the, the week, they, they would get water from a well and bring it to the temple courts and pour it out. És nem tudtam utána nézni pontosan, az utolsó napon történt ez, de az ünnep ö, napok, tehát az egyhetes ünnep során valamelyik nap ők húztak fel vizet egy kútból. It seems that they did it on every day of the festival. <clears throat> Úgy tűnik, hogy a fesztiválnak, az ünnepnek mindegyik napján csinálták ezt. But some commentators said on the last day they didn't. És volt olyan kommentár, aki azt mondta, hogy utol, utolsó napon nem csinálták. That they would actually pour out an empty basin, just pretend to pour out water. És csak azt csinálták utolsó nap, hogy egy üres edényből úgy csináltak, mint akik kiöntenének valamit. And that it was a solemn assembly on the last day. Everyone was quiet. És nagy csendességet tartottak az utolsó napon. And this water was symbolic of the water that flowed from the rock. És you a know, in the wilderness. annak a volt, amikor a sziklából Isten vizet a pusztában. And the commentators who believe they didn't pour it out on the last day say that this was a prophetic, um, uh, like the people were waiting for the Messiah. They were waiting for God to redeem them. És ez a kommentár azt mondja, hogy az utolsó napon azért nem, azért csak imitálták, hogy öntenek ki vizet egy edényből, egy korsóból, mert ez egy profétikus tettselekedet volt, hogy várták, hogy a messiás jöjjön el, és ő megváltsa őket, és ő öntse ki az igazi vizet. Because there's so much of prophecy that the Jews never saw fulfilled mert van egy csomó profécia, amit a zsidók látták, hogy mi nincsen betöltve. And so the empty pitcher of, of water was symbolic of things yet to come és ez az a üres korsónak a kijöntése, ez egy szimbólum volt annak, hogy még vannak hátra a dolgok, aminek meg kell teljesednie. And it was a psalm symbol. People were quiet. Az emberek ilyenkor csöndben voltak. And the priests in a big parade come up with their their pitcher and poured out. És a főpap kijött az üres korsóval, és szimbolikusan kiöntötte a semmit belőle. And it was at this time that Jesus stands up and cries. És akkor ebben a csendben Jézus föláll és elkiáltja magát. Any man is thirsty. Mindenki, bárki, aki szomjas. Let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being shall flow rivers of living water. Jöjjön hozzám, és uh, igyon, és aki hisz én bennem, ahogy az írás mondotta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Can you imagine? El tudod képzelni? Can you imagine how angry the leaders would have been? Hogy hogy kiakadtak rá? Like years and years of tradition. Hosszú évek tradíciója And here's this crazy rabbi. És itt van ez az őrült rabbi. Are you thirsty? Come to me! És föláll a nagy csendbe, és elkiáltja magát neki. Szomj, és az jöjjön hozzám. Come to me! And water will flow out of you. Gyertek hozzám, és víz fog belőletek folyni. Living water. Élő víz. You'll be alive. Élni fogtok. you won't be dead. Nem lesztek halottak. And people are like going, you know. Az emberek hogy... And the, and the leaders are going... És a vezetők meg teljesen, nem, nem úgy gyűlölték, akkor most meggyűlölték biztos. And I'm sure there were some people whose, whose heart leapt living water. Biztos voltak sokan, akik meg teljesen uh, szívem ütött hogy This hú, is what we've been waiting for. élő vizet erre várunk. <laughs> two, two things. Két dolog még. Who is Jesus making this invitation to? Jézus kihez intézte ezt a meghívását? Who's he making it to? Ki az, akit hívott magához? Any man. Mindenkit. Anyone. Bárkit. He's making it to the religious leaders who want to kill him. Ezt ö, intézte azt a felhívást a, a vezetőköz, akik meg akarták ölni. He's making this invitation to his brothers who are laughing at him. Testvérein, akik, akik nevettek rajta. He's making it to the people who've already made up in their minds that this can't be the Messiah azoknak is, akik azt mondták, ez nem lehet a messiás. He's making it to the, to the, the most sinful people, the prostitutes and the tax collectors. Legbűnösebbeknek és adószedőknek, prostituáltaknak. He's making it to anyone who would just come. És mindenkinek, hogy csak jöjjenek. All you gotta do is come. Jöjjenek, mindenki. And you'll get living water. És kapsz élő vizet. This is a challenging thing because I think we've all experienced some kind of betrayal or rejection in life. És ez nagy kihívás, mert mindannyian megtapasztalunk az életben ö, sértéseket, elutasítást. And rarely do we respond so graciously as Jesus has. És nem jellemző ránk, hogy így válaszolnak ilyen, ilyen kegyelmesen és irgalmasan, hogy Jézus válaszolt, reagált erre. And sometimes we read about the conflict between Jesus and the religious leaders and we think that he hates them. És néha, amikor olvassuk Jézusnak a vitáit a vezetőkkel, akkor azt gondolhatnánk, hogy biztos utálja őket. He doesn't hate them. És nem utálta őket. He loves them. Szerette őket. He wants them to repent. Azt akart, hogy megtérjenek ők is. The invitation is made to any man. Ezért a meghívás részéről mindenkinek szól. So what is this living water? És mi az az élő víz? John says, But this he spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. S János mondja a 39-es versben, ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. We believe in a triune God, God the Father, the Son, the Spirit. Tehát mi háromság, szent háromságban hiszünk, Atya, Fiú és Szentlélek. Jesus says later to his disciples, I'm going to go away and send the Spirit. Jézus mondja a tanítványoknak egy helyen, hogy én el fogok menni, de jön helyettem a lélek, Szentlélek. The Spirit brings power a lélek erőt hoz, for living and ministry, hatalmat az élethez, szolgálathoz, brings fruit, good things like love and joy and peace. Jó gyümölcsöket hoz, mint szeretet, öröm, békesség. Jesus here talks talks about his living water. Jézus itt az élő vízről beszél. And John says this interesting. He says the spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. És itt János érdekes dolgot mond, hogy itt a lélek még nem adatott, mivel még nem volt Jézus megdicsőülve. And it's obvious that John is talking about the resurrection of Jesus. That Jesus hasn't been died, he hasn't died, he hasn't resurrected, he hasn't been glorified, the spirit hasn't been given. És János itt minden bizonyal a feltámadásról beszél, tehát az, ő tudta már, hogy Jézusnak meg kell halnia, fel kell támadnia és meg kell dicsőlnie. But, but the order of things is still the same for us today. És a Ö, sorrend ugyanaz ma is. There's a lot of Christians that hear about the Holy Spirit and they say, yeah, that's something I want, you know. Sok keresztény mondja azt, hogy igen, van a Szentlélek, szeretném igen megkapni. You know, I don't have any love in my heart. Yeah, I want love. I want the fruit of the Spirit. Szívemben is még szeretet, de szeretném megkapni, ezért szere- szeretném a szentléleket. I have no peace. Yeah, I want the Spirit. I want all the good things. Nincs békességem, sí, de szeret, szeretném azt is megkapni. Hát szeretném a lélek összes jó gyümölcsét megkapni. Yeah, and I would, I would like to be, you know, even anointed for ministry. Szeretnék fölkeretést kapni szolgálatra. You know, I want it, I want so that when I speak about Jesus, like people, you know, cry. <laughs> Szeretném, hogyha amikor Jézusról beszélek, akkor az emberek sírjanak. You know, but I think the order is the same. Have we glorified Jesus? A sorrend ugyanaz most is, hogy előbb Jézus meg kell dicsőítsük az I wonder if there's some people maybe even here that have, have not really uh, who are not yet fully controlled by the Holy Spirit because they have not yet fully glorified They've not fully given God all the glory. Tehát vagyunk itt is jó páran, akiknek az életében a Szentlélek még nem úr teljesen, mert nem adtuk meg Istennek a dicsőséget teljes mértékben. I'll try to say that again, because I, I think <laughs> maybe some of us are not yet fully controlled by the Spirit because we have not yet fully glorified God. Tehát lehet, hogy némelyikünk még nem ö, némelyikünknek az életében nem múlt még aztán tényleg teljesen bennem, dicsőítettük meg az atyát az életünkben. Jesus is not fully glorified in our hearts. Tehát Jézus még nem dicsőült meg teljesen az évünkben. There's, there's vain ambitions in our hearts, there's, there's uh, idols. Vannak még a szívünkben ö, saját ambíciók, bálványok. We're proud. Büszkeség. We're selfish. Önzőek vagyunk. Jesus is not glorified. Jézus nincs még megdicsőülve. And then sometimes we wonder, where's the power of the Spirit in my life? Néha mi is gondolkodom, hogy hol van a Szentléleknek az ereje az életemben. Where's the self-control and the kindness that I want? Hol van például az a kedvesség meg önuralom, amit szeretnék? Glorify Jesus. Dicsősd meg Jézus az életedben. Come to, humble yourself. Go to Jesus. Alázd meg magad, menj Jézushoz. He's made the invitation meghívott téged is. thirsty, go to him. Szomjas vagy, menjél hozzá. Glorify him. Dicsőítsd meg őt. And springs of living water will flow out of you. És akkor élő víznek a folyamai fognak ömleni belőled. Thanks for listening. That was awfully long. Köszönöm, hogy meghallgattatok, bár kicsit hosszú volt. But I hope what you've seen here today is that Jesus, first of all, he's, he's very brave. Legalább azt remélem, hogy látjátok, hogy Jézus ettentő bátor. He goes to the mouth of the lion and preaches the gospel. Bemegy az oroszlán szájába, és az, az evangéliumot hirdeti. So that we might have life. Hogy mi nekünk életünk legyen. He didn't say, oh, that's gonna hurt. <laughs> nem, fog, nem mondta azt, hogy ú, hát ez nekem fájdalmas lesz, úgyhogy nem teszem meg. And he did all this so that we would have streams of living water flowing through us. És mindezt megtette, hogy a belsőmből élő víznek a folyamai ömölhessenek. And if you haven't done that, if you haven't placed your faith in Jesus, then do it today. És ha nem tetted, mert még nem, tud, nem hiszel Jézusban, akkor tedd meg ezt ma. It's not a complicated thing. Nem egy bonyolult dolog. We give him our sin, he gives us his righteousness. Odaadjuk a bűneinket neki, odaadja nekünk a igazságát. It's a much better deal for us. Ez számunkra sok, sokkal jobb üzlet, mint neki. It's a, it's a, good, it's a good deal for us. Ez egy jó, jó csere nekünk. And if, if, you, if you just desire more of the Holy Spirit in your life. szeretnéd, hogy a Szentlélek még jobban ott legyen az életedben? Then glorify Jesus in all you do. Adj dicsőséget a Jézusnak, és ő ezt meg fogja tenni. Lord Jesus, we thank you that uh, you gave us the Holy Spirit. Jézus, köszönjük, hogy nekünk a And that you promised that as we glorify you, that you would give us more. És ha megígérted, hogy a titeket dicsőítünk, akkor adsz még többet. We thank you that we have streams of living water in us. Köszönjük, hogy belőlünk élő vizetnek a folyamai ömlenek. And Jesus, we thank you that you didn't shrink back from the conflict, but that you you stood your ground. És köszönjük, hogy a konfliktusban, vitában te nem hátráltál meg, hanem te kiálltál a igazadért. So that we would know something about you. Hogy megismerjünk téged. That, that you are true. Hogy te igaz vagy. That you are good. Te jó vagy. That you have a plan. Van egy terved. And uh, God, I just pray that as, as we obey you, that you would help us. Um, Istenünk, imádkozunk, hogy As we obey you, that, that you would help us understand your will for our ahogy lives. engedelmeskedünk, megértsük a te akaratodat velünk kapcsolatban. That we would understand your great plan. Hogy megértsük azt, hogy van egy jó terved. And God, we just pray for your, your blessing upon our lives. És Istenünk imádkozunk, hogy áld meg az életünket. That you would bless us according to your will, not ours. Hogy a, úgy áldjál meg bennünket, ahogy te szeretnéd, és ne úgy, ahogy mi. that you would receive all the glory and praise. Hogy me is megkapod az minden dicsőséget dicsőítésben. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.